Baby, lo que quiere es salir a bellaquear y que a la noche yo le dé más fuleteo, fuleteo, fuleteo. Si pinta la culeo, la culeo, la culeo. entre más de fuleteo, fuleteo, fuleteo. Y si pinta la culeo, la culeo, la culeo. Yeah, yeah, Mami, yo no sé qué tiene ese uri que me aloca. Mami, yo no sé qué tiene ese uri que me aloca. Tú dale, ponte loca, que esta noche te toca. Mientras lo pibes también también más perreo. Y cuando yo la caso en el curo le doy pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Si tira de M la amiga la busco en el caserío y tra, tra, tra, tra, tra. yo le de más fuleteo, fuleteo, fuleteo. Si pinta la culeo, la culeo, la culeo. Noche más de fuleteo, fuleteo, fuleteo. Y si pinta la culeo, la culeo, la culeo en el party me está rejuñando. Un par de yo ando contando. Mis ojos se están achinando. Mientras la torre se pone pa' bajo. te el lo. Que la soto el to, Mientras pico un coco. Yo me pongo loco. Con los ojos rojos. Mientras la toca, la toco. lo que la provoco. Muévelo, súbelo, siéntelo. Con ese culo me caen en la loto. Ando por loco como otro. Par de toto que tiene una foto. Somos nosotros, yeah, yeah. Ahora mueve de Durán que es tan grande que ya tiene un pando, La turra para arriba y los turros para abajo. Perrear es su trabajo y fumar es su descanso. Cuando yo la caso tiro un paso. <laughs> y ahora quiero toda la burrona hasta el piso. Perreando con este ritmo que dice, le doy de cote, te, te, le doy de cote, te, te, rocha muévete, te, estos esto de otra galaxia. Bruno le seca Lefty Masi, matando la liga. <laughs> Sigan tirando que nosotros no estamos pegando a costa de lo que dicen. <laughs> ya tú sabes, tu reo místico.